Алена, Алена Филон, подними руку, если ты здесь есть. Есть. А, знаете, всегда, когда Бог говорит несколько раз, к этому надо прислушиваться, да? Ну, вы знаете, да, эту истину вообще, вот там раз на проповеди Бог сказал об одном и том же, второй раз, и действительно, ну, Курт уже все сказал. Я с Сашей абсолютно согласна, потому что все, что я тоже готовила, то, ну, уже нету смысла. А, поэтому мы как раз с Аленой недавно, вот вчера буквально и говорили об этой книжечке. Она мне показывала, у нее очень красивая книжечка, вы можете у нее посмотреть тоже. Очень красивая, она вышла давно, этот блокнотик. Она говорит, я там записывала записываю все, что Бог мне говорит, все вот все чудеса, все, что Он делает. И я это тоже начала делать. Смотрите, какой у меня красивый. У меня дома еще один. И вы не поверите, я ей говорю, Алена, у меня есть для тебя подарок. То есть, как только этот закончится, я тебе подарю другой. Там очень красивый, такими золотыми. Ну, в общем, она вам тоже его покажет. Поэтому Действительно, как бы, ну, что еще сказать, как еще раз ободрить. А, заведите себе такой блокнотик, потому что Бог говорит уже два раза, второй раз. Поэтому было классно. Я тоже, когда он говорил, я сидела, аж, аж подпрыгивала. Я ее искала глазами Алена говорила, Алена, мы же точно с тобой вчера об этом же говорили. Но это было приятно. Действительно, Бог хочет этого. Действительно, в этом есть смысл. А, я хотела рассказать одну историю, опять-таки, но как бы мы можем тут прочитать еще из псалмов ободрения такие, которые есть. А, но я хотела сказать, что один испанский виноград в Испании а, выращивают виноградников очень много. Практически каждый занимается а, выращивают виноградники, там очень благоприятные условия. И один мужчина рассказывал, как нужно ухаживать за виноградником, чтобы лоза которая, ну вот, очень важная, да, для виноградника, когда он выращивает, она должна быть полной, а, сочной и вкусной. И тогда вино от этой виноградной лозы получается опять-таки очень вкусным, очень дорогим, очень качественным. И это успех, да, это успех любого виноградаря. А, и он говорит, что вы знаете, вы не поверите, но чем больше страдает виноградная лоза, от дождя, от каких-то непогод, потому что Испания, там есть южное побережье, да, то есть там, где, ну, не побережье, а юг Испании, он, а, ну, более южный такой, но все равно основная часть Испании, там бывает тоже холода. И поэтому он говорит, что если а, виноградная страд... лоза не страдает от непогоды, от э, даже там каких-то обрезаний, подрезаний, а, то она не приносит такого вот значения в этом вине. То есть у нее не будет такого вкуса, не будет такого цвета, такого брожения, то есть вот всего такого, э, что действительно приносит очень хороший плод, да, то есть очень хороший результат. Вот. И, соответственно, ну, я сразу подумала к себе о том, что если где-то Бог меня вот не обрезает, где-то нет, если у меня такие очень тепличные условия, то и плода от меня так же самое не будет. Вот, поэтому чем больше у нас есть каких-то трудностей, то тем больше мы благодарны Богу, да. Вот еще тоже, чем больше мы, чем больше прощено, да, тем как бы, ну, мы более благодарны Богу, верны Ему. А, Давид всегда меня поражает своим а, отношением к Богу, да, своим сердцем, и Бог его назвал, что это муж по сердцу моему. А поэтому давайте откроем 24 главу. 24 глава, да, Псалом, Псалом 24. Четвертый стих. Пятый стих. «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». Хороший день, плохой день, то есть он всякий день надеется. И вот эта вот э, надежда на Бога, это то, что вот такой красной нитью проходит через весь псалтырь. А, и как Курт сегодня говорил тоже, но «Ну, мы можем надеяться на что угодно, да, и может нас в разные стороны кидать, но надежда на Бога, она та неимоверная, которая никогда не постыдит, да. 25-й а, Псалом. Восьмой стих. Нет, нет, нет, нет, нет, подождите, подождите. 30 Псалом, 20 стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Вот много благ, благ у Бога. То есть для тех, кто не боит, ну, те, которые боятся его, и те, которые уповают на него. И это большая действительно надежда для нас. И это большое благословение для нас, то, что у Бога действительно очень много благ. И 24 стих тоже очень классно, что просто вот любите Бога, да, тут написано очень просто. И, ну, меня это очень сильно коснулось. Ну, ну как жить? Ну как жить? Что делать? Да, просто не знаешь, что делать. Там трудно или хорошо, или радостно. Просто любите Бога. И вот это, мне кажется, самое, самое, что важно. Будешь, это тоже еще помните, что любите Бога и делайте все, что хотите. Так вот, любите Бога. Да, написано, любите Бога, все праведные Его. Вот. И дальше умножайтесь, 25 стих, и да укрепится сердце, сердце ваше, все надеющиеся на Бога. А, и, наверное, это все. Да. Так что такое вот, ну, подумайте об этом, и это принесет вам мир. И я знаю, что не стоит вам представлять Сашу Андреяшину, естественно. Подожди минутку. А, но, знаете, хотела о ней сказать. А, все это лето, возможно, вы ее не замечали в церкви, ну, не то, что не замечали, вы ее вообще не видели, потому что в определенный момент э, ее жизни Господь а, сказал ей идти, идти и научить все народы, да, так сказать. И знаете, что она сказала? Да, Господь, я могу, я хочу. И все лето она как бы вот провела в трудах, то есть она была вела семинары для женщин, вела Э, семинары очень хорошие по детскому служению. Она преподавала в миссионерской школе. И знаете, действительно ей что сказать. То есть проведя вот этот вот э, такой, ну, такое время, да, не в церкви, не в э, а, дома, то есть вне дома, в усталости, в трудностях каких-то, да, таких, может быть, там, болезни, еще что-то. Миссионерская школа тоже далась не очень легко, потому что и Полтав, ну, в Полтаве тоже, когда она учила и женщин, и детей, и в Буках тоже, тоже сейчас там новое служение. И знаете, действительно есть чем поделиться. Я еще знаю, мало того, что у нее дар учителя, у нее, она еще очень прекрасный молитвенник. И поэтому ей сегодня действительно есть что сказать. То есть Бог много показал, многому научил действительно. И а, будем теперь слушать Сашу, да. Вот, внимательно, внимательно. Дякую, Юля. А, Мені дійсно дуже приємно це. Знаєте, завжди легко кудись приїжджати і щось десь говорити, а дуже важко завжди в своїй церкві. От і е, минулого року, коли я почала більше викладати в школі служінь, теж для мене це було теж дуже важко, тому що перед цим я їздила теж і, начебто, Бог благословляв. Але коли ти в своїй церкві, яка найважча річ? така, що в своїй церкві тебе люди бачать постійно, да, і звіряють те, що ти говориш з тим, як ти живеш. І багато хто з вас знає, що не завжди у мене це теж виходить. От і е, я дякую Богові за те, що е, він вчить і дає милість. А якщо залишиться час, можливо, в кінці я розкажу коротеньке свідчення про те, з чого почалось моє літо, і як Господь довів мене до кондиції, де тепер багато дійсно є плодів таких в служінні і є що сказати. І чому так само щільно я цим літом ну, стала більше молитись і говорити про це. І сьогодні. В принципі, у нас з вами з вами тема молитва. От і я думаю, що ті з вас, хто вранці не спав, ті, хто не тільки дивились на Курта, але ще й чули його, що він там говорив. О, тобі ви, мабуть, зрозуміли, що він сказав майже половину, якщо не більшу половину, того, що я мала вам сказати на тему молитви, тому що він дійсно це сказав. От, і я дуже вдячна йому. Я підійшла йому це пояснила. От він вибачився як джентльмен. От сказав: Ну, значить, е, дух Божий працює. Я сказала: Ну да, тільки краще б я все одно перед тобою говорила. А то, виходить, всі великі такі речі він все ж таки сказав, а я вже тут, наче так, типа, згоджуюсь з ним. Але сьогодні, слава Богу, буду теж говорити не тільки я, не тільки Юля, але ще будуть сестри свідчити про Божу славу і про важливість молитви. От, А я хочу з вами на початку відкрити книгу об'явлення, п'ятий розділ, восьмий вірш. І я не хочу, щоб ми з вами далеко відходили від того, що говорить Біблія, але іноді дуже хочеться подумати про те, що саме в Біблії не записано. Є така цікавість завжди. Да? О, Тому давайте відкриємо об'явлення, п'ятий розділ, восьмий вірш. Тут а, е, дуже красива така чудова сцена. Да? А, е, Агнець Божий, церква співає, Бог на престолі, і дивовижні речі відбуваються. І серед усіх цих речей ми бачимо також у восьмому вірші, що а, е, коли а, він взяв книгу, да, то чотири тварини, 24 старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла, а, золоті чаші, повні пахощів а вони молитви святих. І є ще одне місце, де інший ангел прийшов і теж приніс оту чашу, де також написано а, був, наче фіміам, і він теж є молитви святих. І безумовно, всі ми з вами, як люди, які е, досліджують Біблію, хочемо зразу знати, що це були за молитви святих. Чи це були молитви святих за здоров'я друг друга? О, чи це були молитви святих, е, Господи, дай моїй дитині гарного світу, От, дай мені гарного чоловіка. Теж молитва святої жінки. Свята жінка хоче гарного чоловіка, я так розумію. От, а тут не написано, що це були за молитви святих. Але якщо ми подумаємо, і я чула думку досить таких шановних пасторів, от яку вкрала і тепер можу вам подарувати, що ці молитви святих це можливо і була та сама фраза, яка написана тут у нас. На нашому чудовому банері, які чудові наші а, люди талановиті зробили. А Хай буде воля твоя, хай буде царство твоє. Тому що, як знову ж таки вкрав у мене думку Курт, всі інші молитви, вони всі підкоряються цим словам. Чи ви хочете гарного мужа, чи ви хочете здоров'я, чи ви хочете освіту, все, що ви хочете для себе і для ваших дітей, для ваших рідних, то є воля Божа. Ну, розумієте, да? згідно волі Божій, так, і згідно царству Божому тому що воля Божа це найкраще для нас. Найкращий чоловік, чи він є, чи нема, найкраща робота, чи вона є, чи зараз її нема. Що б там не було, ми знаємо, що воля Божа вона найкраща для нас. Тому перша практична порада для вас, яку ви можете взяти для себе, бо ви пам'ятаєте, ми з вами давно спілкувалися, що на конференції дуже важливо не просто чути Слово Боже, а можливо приймати якісь рішення для себе, да, що я почну робити там з сьогоднішнього вечора чи з завтрашнього дня. От, І ви можете почати а, таку практику, да, щоб кожну свою молитву починати, Боже, я молюсь по волі Твоїй. Далі щось розказуєте, що вам здається, могла б бути його воля. Ну, вам так здається, що наче приємні речі такі і закінчити так само, Боже, це все, що я молилась, все, що я просила, будь ласка. Зроби це по волі твоїй, ту частину, яку ти вважаєш, яка співпадає з твоєю волею, ту, будь ласка, зроби, та хай буде виконана. І оця друга частина, нехай прийде царство Твоє це взагалі окрема тема. І я хочу просто закликати вас дослідити чудові речі, які стосуються Царства Божого, і в книзі об'явлень, і всюди в пророках, яке чудове це Боже царство. Навіть в книгі пророка Ісаї написано там да, деякі речі, що там буде дитинка гратися. З ким там вона буде гратися, да? зі Змієм там чи з кимось там лев і ягня будуть разом сидіти. О, Тобто такі дивовижні речі, які ми зараз не бачимо, але Бог приготував в своєму царстві, в своєму е, в тому майбутньому, яке він має для нас. І знову ж таки, Курт казав, що коли ми з вами впокорюємо себе, коли ми з вами дозволяємо Богові ламати нас, то це не просто для того, щоб ми тут на землі були такі собі впокорені люди, щоб ми дивились друг на друга і казали, о, сестра, яка ти впокорена. Давайте як гурток впокорених сестер. От, Будемо з вами спілкуватися і насолоджуватися тим, які ми впокорені. От, розумієте, це не для того, щоб ми тут такі були. Це для того, щоб коли ми побачимо Бога, ми зрозуміли, що коли ми жили на землі, його в нас було много, багато. Розумієте? От Його в нас було багато. Все те, що він приготував, все він вкладав в нас свою славу, свою любов, свою милість, своє благочестя, свою силу, чудеса. Він все це вкладав нас, в нас, коли ми були на землі. Чому? Бо ми були розламані, бо наше серце було відкрите для того, щоб Господь все це робив. І ми зможемо так сильно прославити Бога, що дійсно треба буде вічність, щоб подякувати йому. Колись, коли я викладала дітям дуже простий урок про те, як Ісус заспокоїв бурю. Коли я говорила до дітей, в серці з'явилася думка вона була не для дітей, бо діти подивились би на мене і сказали б, Саша, щось ти зафілософствувалась в своїх розмишленнях, ми діти, нам тільки 10 років. Але думка була для мене, тому що дуже часто, саме коли вчиш, саме коли проповідуєш комусь слово, розказуєш Євангелія, сусідці, саме тоді чуєш теж від Бога дуже багато всього цікавого. Тому надихаю вас починати розказувати людям більше про Бога, щоб Бог більше говорив до вас. А, Думка була дуже проста. Дивись, Бог одним словом заспокоїв бурю. Скільки треба слів, щоб заспокоїти тебе? Розумієте? У бурі практично не було, здається, не було вибору. Він просто сказав: буря втихне, витер перестань. Все, воно все втихло, і воно все перестало. Розумієте, як знову ж таки Курт казав, на небесах воля Божа здійснюється. Да? Ніхто з ангелів не запитує, Боже, ти впевнений? Може, є ще варіанти. От. І, А ми запитуємо, ще як? І не то, що чи є у нас варіанти, ми розказуємо Богу про всі варіанти, які є. Ми йому даємо вибір, чим скористатись. Розумієте? Бо у нас є вже плани. І тоді горе нам, коли Бог виводить нас з цих наших планів, доводить до безвихіддя. Бувало з вами таке? А. І от там, де безвихід, там що ми робимо? Уже нічого Богу не пропонуємо. Уже кажемо, Боже, що б там не було, чого б це б не було варто, чого б це не коштувало, зроби хоч щось, будь ласка, уже будь-яка дрібниця буде великим чудом Божим. Тому що це вже не наші плани, що ми собі придумали і здійснили. Да, класно, в приповідях написано, що жіночка гарна, вона собі запланувала купити поле і купила. Але ж не все в житті так відбувається. Є певні речі, які ми маємо почути від Бога. Боже, купити мені поле чи купити мені вівцю, що мені купити на сьогоднішній день. От, розумієте, чи дати чоловіку щось купити, що він вже хоче, врешті-решт. Отже, коли ми з вами дивимось на ось такі речі, да, в Біблії є такі приклади, ми бачимо, що волю Божу для нас з вами чинити непросто. Але блаженні ми, коли ми все ж таки дозволяємо Богу впокорити себе і вчинити цю волю Його в нашому житті, і тоді ми бачимо, що так це найкраще. Можливо, не завжди, можливо, нам все одно здається, що Боже, а от якби б все одно ж мені якогось такого старенького мільйонера десь знайти, то скільки б я могла для царства Божого зробити з цими мільйонами і з цим стареньким мільйонером? Ну, це я поки що так думаю. Але то таке. Коли ми молимось, коли ми говоримо про молитву, коли я готувалась, ви знаєте, дуже багато всього думала а про те, щоб говорити, скільки всього ми можемо отримати від Бога. Тому що ми така церква з вами, ми жива церква, ми розвиваюча церква. ми дійсно церква, яка прагне щиро волі Божої. Ми Слово Боже вивчаємо. У нас є свобода для того, щоб робити кожній з нас те, що Дух Святий нам дає. Нам не треба записувати, запитувати письмового дозвілу пастора чи церковної ради. Нам завжди кажуть: ідіть, робіть, служіть, хай Дух вас веде. І це величезне благословіння. Коли ми молимось з вами, я думала про це. Чи дійсно ми молимось в більшості заради того, щоб щось отримати від Бога? Чи ми молимось в дійсності, щоб провести час з Богом? Бо ми його любимо. І угадайте з трьох раз, хто відповів на моє питання сьогодні вранці. От ви йому теж підіть, розкажіть все, що Саша стільки всього могла сказати, а ти все розказав. На прикладі Моїсея, правда, ви всі почули це? Що не просто прийти до Бога на оцю гору і сказати, Боже, давай, що ти там хотів? Заповіді? Давай. Щось там ще хотів, давай. І я пішов, бо діла ж. Діла у мене там народ цілий чекає. Він перебував у присутності Бога. Безумовно, ви пам'ятаєте приклад Ісуса, який ночами перебував у спілкуванні з Отцем. І тому, безумовно, він вранці міг вийти і сказати: для мене хліб да, це творити волю Божу. Да? Учням він сказав, що для мене пітіє і е, їда це чинити волю Божу. А ми з вами, коли у нас був піст, да, ми говорили, наскільки ми егоїстичні натури. Один день не поїсти було важко, а три дні без Слова Божого, бо у більшості з нас, мені здається, проходять ледь поміченими. Бо не зводить так желудок, да? бо не, не, нерви так не напружуються, що це таке три дня без слова Божого. Дайте. Розумієте, а от три дня без їжі то дуже важко. Тому ми маємо пам'ятати, що перебування з Богом це дійсно найбільша нагорода. Багато пасторів кажуть про те, що Бог дав нам привілей молитись. Розумієте, Бог дав нам привілей молитись. То як ви думаєте, чи дійсно привілей просити щось у Бога, чи привілей в тому, щоб проводити час в присутності Бога? Це риторичне питання. Розумієте? Маємо вчитись, маємо розглядати ці всі питання. Колись ми з Юлією говорили про страх Божий. Да, Тому що хочеться ж менше грішити, хочеться більше боятися Бога. І ми побачили, що чим більше ти знаєш Бога, чим глибше пізнання, тим менше гріх привабливий тим менше він тягне, тим менше він має силу, тому що ти насолоджуєшся Богом, бо ти його знаєш, бо він такий дивний, бо ти ходиш, сяєш, і тобі не треба уже там щось зайве, щось там грішне чи наполовину святе, щоб ще сяяти, бо ти сяєш з присутності Божої. І знову ж таки. Безумовно, молитва потрібна, тому що тут на землі дуже нелегко перебувати в цій Божій славі. Тут на землі дуже нелегко, і коли не буду вже називати ім'я, хто казав сьогодні вранці, що ми, е, поки будемо жити в нашому тілі, ми будемо боротися і з цією гордістю, і з усіма іншими гріхами, поки ми будемо в тілі, скільки ми будемо жити стільки нам треба буде, щоб Бог нас впокорював. Це не то, що дві-три конференції, і я вже красава. Все, у мене вже все впокорено, все включено і так далі, і вже у мене все чудово. Це буде довго-довго-довго. І тому я на початку цього літа а, теж трохи здивувалась, коли Богові я вважаю, що Бог на початку цього літа зупинив мене там де в свій час не зупинився Навуходоносор. Він зупинив мене там, де в свій час Навуходоносор не зупинив. Якщо б Бог мене не зупинив на початку цього літа, я б не то, що тут би не стояла, я б затинялась, бо там шишки живала, от, як той Навуходоносор травку. Тому що людина забувається. Незалежно, чи людина 20 років з Богом, чи 5 років з Богом, це притаманне нам забувати, хто ми. І колись, коли я стояла перед Богом на прославленні і славила Його, і каялась, відкладала йому всі свої турботи, переживання, Господь мені сказав: Саша, переді мною ти можеш тільки каятись, але не переживай. Тому що це для когось можливо, ти там лідер, служитель, вчитель. Переді мною ти грішниця, спасена по благодаті, завжди була і завжди будеш. Переді мною ти ніколи не будеш хтось інше, щось інше, якась там з досягненнями своїми, чи там е, звітами, там, Боже, за прошедший період досягнуто таких результатів. От, розумієш? Ні, перед ним кожен з нас ми завжди залишаємось. І ви знаєте, коли я була в Тернополі в цій місіонерській школі, там теж був е, день посту і молитви. І знаєте, що тоді під час молитви Господь дав мені бажання молитись. І це було нелегко. І я декілька хвилин про це молилася пошепки, але потім набралася сміливості і помолилася вслух. Я молилася про те, щоб Господь допоміг нам всім, хто там були в той час, зняти будь-які наші маски. Будь-які. Тому що дуже часто ми може несвідомо, але якось так з часом, знаєте, як пилью припадає, да, так і масочка обростає. Якось ми з вами іноді в такі образи в себе вставляємо в якісь такі. Що я, наче ось такий, або у нас якась уява, що на сьогоднішній день я маю бути ось така, або вона має бути ось така, але вона трохи не така. І я, може, не така, але я буду здаватися, що я така. Розумієте? Тому що мені здається, що це правильно. І такі маски, ну, якщо важко перед людьми, да, ми можемо не знімати, ми можемо ходити, бо нам важко. Це дуже неправильно, але Треба дуже бути сильною, сміливою і дійсно впокореною людиною, щоб її зняти перед своїми братами, сестрами, перед пастором, перед тими, хто вам служить. Але перед Богом в такій масці бути. Оте знову ж таки, пастор вранці прочитав: найбільше, що ненавидить Бог, це що? Да, це гордість, це пиха. І от перед Богом здерти з себе оцю наростаючу масочку. Це дуже дійсно важко. Тому що хочеться навпаки, Боже, у мене ось такий образ, будь ласка, то ти мене і роби ось такою, то ти мене сприймай такою, то давай я буду славити тебе така, бо так я красивіша, так я духовніша, так як наче тобі угодніша. Але так я менше тебе потребую. Це між строк ми читаємо. Ми це не говоримо, ми між строк це читаємо. Тому що якщо я вже якась. Що це означає? Що я менше Бога потребую. І це дуже серйозно. Тому в молитві, коли ми молимось, ми постійно знову і знову маємо визнавати, що ми потребуємо Бога. А Якщо ми хочемо, щоб у нас просто була гарна церква, гарне життя, гарне служіння, ми можемо робити щось своєю силою. А, Знову ж таки, як нам казали, іноді, може, будемо схожі на оцю електронну іграшку, яка ходить, і якийсь звук видає, і якийсь рух там повітря колихає. Але якщо ми хочемо, щоб була сила Божа, щоб були дива, починаючи від того, що Бог зцілить нас, закінчується від того, що нова церква десь відкриється, чи ми станемо місіонеркою десь там в Заполярному краї, да, чи в Африці, це все треба Божі дива. Це просто так, нашими силами, нашими там якимось там духовним ростом, що ми созрілі, дорослі чи ще щось зробили, цього не буде. Тому молитва дуже і дуже важлива. Давайте відкриємо з вами <coughs> послання до Єфесян, третій розділ. Колись був інший пастор в прилуках. І цей пастор в прилуках для нього це був один з тематичних віршів його життя. Жанна мене виправить, якщо я буду зараз казати неправду, бо вона теж знає, вона там вчилася від цього пастора, його дружини. В кінці третього розділу є е, такі слова, 20-21 вірші, третій розділ до Єфесян а тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Тому слава в церкві, в Христі Ісусі та всі покоління на вічні віки. Амінь. Да? Дуже часто це була цитата, якою він починав, мені здається, теж свої молитви на молитовних зібраннях і закінчував. Боже, ти можеш зробити незрівняно більше. Ми навіть мріяти не можемо, ми навіть уявити не можемо. Нам здається знову ж таки, що у нас є план. Але Бог знає, що і як Він хоче зробити. Тому я хочу закликати вас до молитви. Тому я хочу запропонувати вам почати декілька нових служінь молитовних молитовна розсилочка, молитовна смс-очка, щоб ми могли з вами постійно перебувати в молитві, молитися одна за одну. І коли ми в кінці після семінару будемо виходити, я хочу попросити, там буде Маріна. І будуть такі листочки для запису, списочки. Що якщо ви хочете, щоб Е, молитви проходили крізь вас, щоб ваша смс-очка, вам хтось надіслав, моліться сьогодні, будь ласка, за ось це і за ось це. Ви помолились і або спочатку переслали далі, от потім помолились. Якщо молитовна розсилочка, ввечері перевірили почту, подивились, надійшло, е, надійшов лист. Помоліться, будь ласка, про це це, це переслали далі і помолилися, тому що ми дійсно хочемо, щоб Дух Святий працював вільно, щоб Дух Святий. Е, творив все, що він хоче. В школі служіння цього року будемо більше говорити і про дари Святого Духа, і про дію Святого Духа. Але я хочу, щоб знаєте, навіть ще до того, як почнеться школа служіння, попросити вас, щоб однією з ваших постійних молитв була саме дійсно молитва про впокорення. Я вам поясню, чому. Коли я почала досліджувати про дари Святого Духа, про дії Святого Духа, як вони були в діях святих апостолів. І знову ж таки, пастор казав, що ми сьогодні з вами продовження книги дій святих апостолів. Я вам кажу. От то коли ми зараз є продовженням, ми всі дивимося е, один на одного на наших пасторів і запитуємо, чому сьогодні так небагато чудес? Да? Чому сьогодні так мало здається нам, здається, проявів Святого Духа, надприродніх. Да? От. І я вам хочу сказати одну річ. А якщо ви відкриєте пізніше вже книгу дій, здається, це третій розділ. Петро і Іван були в храмі. Стілився каліка, який да, скільки там 40 років чи скільки був скалічений. Ви пам'ятаєте, люди зібралися, дивилися на Петра і Івана. І пам'ятаєте, що Петро і Іван сказали. що ви на нас дивитесь? Як начебто ми своїм благочестям поставили його на ноги здоровим. Уявіть собі цю фразу. Люди зібралися, дивляться всі. Він каже, що ви на нас дивитесь, наче ми своїм благочестям поставили його на ноги здоровим. Знаєте, що зараз буде, якщо хтось збереться після стілення біля проповідника, який молився? Маю визнати, брати та сестри, з покоренням в серці, що на мене оце зійшла ця сила. Маю визнати, бути чесним перед Богом. Зійшла на мене ця сила, не зміг втримати, зцілив людину. Приходьте ще, брати сестри, бо чувствую, що ще скоро, може, зійде на мене. Більше краще нікуди не ходіть, бо там невідомо, сходить, не сходить. До мене приходьте бо вже бачимо, що сходить. Стільки ми молились братами і сестрами про благочестя. І ось результат благочестя. Стілився. Слава Богу, результат благочестя. Це зараз. Розумієте? Це зараз. І десь це більш ярко, десь це менш ярко, тому що благочестя буває іноді тихе таке. Але людина знає, що це її благочестям. Бог зцілив. І знаєте що? І Бог не зцілює, тому що Бог більш за все ненавидить гордість. І ви можете сперечатися зі мною. Запросто, не зараз, трошки згодом. Але я дійсно бачу, що одна з причин, чому Бог іноді може не дати зцілення, так Він підтримає, так Він утішить, так Він підбадьорить, так, він дасть сили пройти через це і буде багато благословінь. Але от такої надприродної сили часто ми не побачимо, тому що Бог хоче уберегти цього служителя від гордості, від пихи, якої Бог більш за все ненавидить. Ви розумієте? Тому моліться і за служителів, і за себе. Тому що дуже часто, як Бог говорив через ослицю, так він може і зцілити через дійсно нас з вами через тих людей, які не мають титула там служителя чи якогось когось, і вони смиренно, впокорено за когось помоляться, і людина таки стілиться. Амінь. Громче. От, де воно має бути. Отже, два слова я передам Юлі Шутенко. Вона одна з тих людей, яка теж багато часу проводить в молитві. І потім два слова Альоні. І потім буде ще трошки прославлення. От і потім буде обід, тому що ковбаски ще тільки жаряться. Дякую, Саша, так класно. І я можемо відкрити Даниїла, шостий розділ, і кілька віршів прочитаємо. Пророка Даниїла 6. восьмий вірш. Е, ну, там історія, я думаю, ви пам'ятаєте, як Бог Даниїла врятував із лев'ячої пащі. Ми її повністю її читати не будемо, зробимо тільки деякі акценти. <clears throat> Восьмий вірш. Нарадилися всі найвищі урядники царства, заступники та сатрапи, радники та підсатрапи, встановити царську постанову та видати заборону, щоб аж до 30 день кожен, хто буде просити яке прохання від якого будь Бога чи людини, крім від тебе, о царю, був укинений до левічої ями. Тому цар Дарій, 10 е, вірш, тому цар Дарій написав це писання та заборону. І особливо 11 вірш. А Даниїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов додому свого а вікна е, в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені порі на день е, він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Е, І потім ще перегорніть там, якщо у вас 14-й. Е, це ці урядники побачили і е, тоді вони відповіли та й сказали перед царем Даниїл, що з вигнання юдиних синів не звернув уваги на тебе, о царю, та на заборону, яку написав ти, і в три усталені пори на день приносить свою молитву. Ну і ви знаєте, закінчення цієї історії, що о, Бог врятував Даниїла з левічої пащі, хоча Даниїл був покараний, е, до левів його за те, що він тричі на день у, оста, у усталеній порі приносить свою молитву. І десь, е, можливо, роки три або й чотири тому це місце писання дуже сильно торкнулося мене, і воно мені не давало спокою до цього літа, буквально. Ну, в плані ну, не завжди, але постійно, постійно, постійно це було в моєму серці. І е, Слово Боже живе і Якщо воно падає, воно потім приносить плід. І коли я читала, коли мене е, сильно торкнулося це слово, це роки три тому, е, Господь мені поклав таке бажання на серце. Господи, я хочу мати такий час з Богом, як Даниїл. Для мене це виглядало просто як crazy idea, <laughs> кажуть американці. Ну, нереально, ну як як так можна три рази на день у осталеній порі приходити. Але мене щось воно настільки от вразило в саме серце це слово, що воно мене не відпускало. І е, ну, я жила, проводила час з Богом, як я е, раніше робила, як правило, я це робила вже впродовж багатьох років, один раз на день, або раз в два дні, якщо не виходила раз на день. От, І шукала Господа, і не давало спокою мені це слово. І цього літа Бог до мене дуже чітко промовив і сказав: Я хочу, щоб ти проводила зі мною час тричі на день. От. І теж це для мене було таке. Але е, це не від нас, а якщо Дух Святий це кладе, то він сам і зроблює, і зробить свою роботу. І мені Бог, ну так практично розкажу, показав практично, як я можу це робити. Бог сказав використовувати час снів, прокидатись раніше до дитини на годину, коли всі ще сплять, проводити ранковий час з Богом. Обідній сон у мене в яринки є. Помагає режим. Ну, я зараз мама, у мене трирічна дитина, хто не знає. То в обід є час обіднього сну дитини. Я її вкладаю, є час. Звичайно, його можна забити купою всяких побутових потреб, але якщо справді, як Юля казала Сетенко, як Саша казала, і Курт казав, кого ми любимо, ми справді любимо його. Ми справді Е, можемо сказати, Ісусе, ти наша. Ти на першому, як ці пісні, ти на першому місці. Я оцю пісню слухаю і думаю про Бога, чи можу я йому співати це, що він на першому місці в моєму житті. Якщо справді на першому, давайте це перевіримо. Якщо на першому, то тоді чом би в обід, поки дитина спить, замість того, щоб мити гору посуду, е, нікуди вона не подінеться, та гора посуду. На годинку сісти і провести е, в цій горниці. В Даниїла була горниця, і крім того, він не соромився. В нього були відкриті вікна. Він не соромився, він молився, і швидше всього він взагалі молився голосно, що ті, які прийшли, там вони почули, е, що він молиться до, до Бога свого. Отже, в обід, і потім, вже коли дитина засне, тому що іншого часу в дні немає, е, дуже зайняті дні коли вона лягає, теж прийти до Бога. І Господь благословляє в цьому. І це не обов'язково має бути для вас шлях. Я просто поділилася е, тим, що особисто мені дуже-дуже допомагає е, зараз. І що я цього літа усвідомила, що а, ну, і на, на Даниїла, якщо ми подивимося, він був дуже зайнятою людиною. Він же ж в тому розділі там е, вище говориться про те, що він уже мав бути заступником царя. Він настільки був і розумний, і досвідчений, і цей цар Дарій настільки в ньому побачив е, сильну підмогу, що він хотів його там ну, взагалі ще піднімати, ще е, по службі далі піднімати. Тобто кар'єра в нього була. Це був швидше всього інтелектуал. Е, розумний, досвідчений, купа обов'язків, купа справ. От і чому оці от урядники це спеціально вони це зробили, щоб цього Даниїла скинути, щоб позбутись його. Це від заздрості. Це спеціально цей закон видали під Даниїла, щоб його е, звергнути е, з цього високого становища, тому що Дарію подобався Даниїл. Е, Суть в тому, що е, життя наше дуже динамічне. Чи в когось діти, чи в когось робота, чи сім'я, чи навчання, питання цінності і теж одне з таких останніх е, моїх. Е, речей, які Бог відкрив. Бог дуже цінує постійність і посвяту. І класний приклад був про Мойсея. Він ну, шість днів він чекав. Він молився шість днів, не було результату. Да? І тільки потім. І багато прикладів в Біблії, коли 40 днів люди чекали, піст там був 40 днів. чи <clears throat> Постійність і посвята. Отакий шлях християнина справжнього і такий шлях людини, яка хоче назвати себе людиною молитви. Ось. Я бажаю, ну, щоб я надіюсь, що це вас надихнуло. Дякуємо, Юля дійсно Господь працює. І я хочу, щоб коли ми будемо з вами в нашому новому такому молотовному служінні спілкуватись, то е, принаймні раз на місяць ми будемо роздруковувати деякі молотовні потреби, і обов'язково будемо роздруковувати е, багато молотовних відповідей, Божих відповідей, тому що і свідчень, о, тому що це це дійсно важливо. Важливо чути і знати, як Бог відповідає на молитву. І в кінці я хочу надати слово Альоні. Вона з родиною, з декілька іншими родинами перейшли декілька років вже в нашу церкву. І я знаю, що ви її бачили. Але тепер ви можете ще з нею також поговорити про те, що Бог робив у вашому житті, і що він може робити. І після семінару буде час спілкування, тому ви зможете теж свідчити і говорити про це. Дякую, Саша. Я на русском, можна, всі розумієте? Ми вже две, два роки, як перейшли, навіть два з половиною, як перейшли в вашу церковь. і хочу сказати, що. конечно, было тяжело э, в плане... Э, там немного была другая церковь. Там учили все, что если в тебе, в твоей жизни не исполняются какие-то чудеса, если ты не успешен, то ты не с Богом. И я хочу сказать, что когда мы стали разбирать Писание на своей домашней церкви, мы увидели, что Бог... Э, апостолы не были богатыми, его последователи не были успешными людьми, они были жертвенными. И хочу сказать, что я коротко хотела сказать о своем свидетельстве. У меня в жизни, я не хочу сказать, что сплошные победы. Есть, конечно, разочарования, есть тяжелые э, моменты моей жизни, когда случаются. У меня четверо детей, и трое из них, они были в реанимации. Так получилось, что строение моего, мысли женщины, внутреннего таза, оно очень узкое, детей выдавливали. Мой старший сын родился с э, угрозой ДЦП. Ну, такие последствия принесли вот эти все травмы. Э, поставили ему заключение развивающейся ДЦП до 8 месяцев. Хочу сказать, что я тогда еще не знала Господа, но я знала молитву «Отче наш». Все, что я делала, я просто молилась этой молитвой. Я обыкновенная девочка была, с неверующей семьи. Но я четко знала, что если Бог дает жизнь, за нее нужно бороться. И я все, что я делала, читала Библию и молилась этой молитвой. Мой сын сегодня, ему 22 года почти, он здоровый, крепкий. Косоглазие, которое было поставлено вследствие вот этих слабостей мышц, ушло. Э, ноги зашевелились, 7 месяцев пошел. Ну, я видела просто на, в этом руку Божью. Когда родилась вторая дочь, э, вне, ну, еще внутриутробно поставили диагноз порог сердца. И врачи уговаривали на аборт. Я тоже приняла решение, как раз тогда я покаялась. Мне было 23 года. Я приняла решение, что этот ребенок дан Богом. И на покаянии я сказала, что я э, верю в Бога, который есть Бог жизни и этот ребенок родился абсолютно здоровым. Это была самая большая слава. То есть моя молитва была об одном, Господь мой целитель и целитель моего ребенка. Маргарита родилась абсолютно здоровой девочкой. Э, я хочу сказать, что самое большое для меня было свидетельство это. Э, третью девочку тоже выдавливали, и, к сожалению, повредили там, э, получилось внутреннее кровотечение, и образовалась желтушка. Но э, билирубин был насколько высокий, что со 190, как его положили в реанимацию, он поднялся на 313. 330 кровоизлияния в мозг, если вы просто уточняю. Пришли ко мне и говорят, что ребенок уже не реагирует, никакие капельницы не помогают, 9 суток закололи ребенка, ребенок фактически умирает. Если вы не принимаете решение, то мы не сможем спасти. Э, я помню молитву, которую я помолилась, и э, мне тогда Господь прислал человека не потому, что я такая или умная была, или что, прислал человека и сказал, доверь Богу ребенка. Я стала на колени и сказала, если ты мне ее дал, пусть она будет здорова. Если она будет мучиться всю жизнь, и она будет страдать, забери ее. Но ты Бог жизни. Девочка была исцелена меньше, чем за сутки. Пришли, сделали э, анализы, все заключения, и сказали, мы вас выписываем, девочка. Из 130, 330, вернее, стало 150. Э, нас выписали домой, и через месяц был в норме билирубин. А, последняя девочка родилась, э, очень тяжелые травмы были, там обитие пуповины, кровотечение легких, отек мозга, и потом в итоге занесли менингит. Девочка сейчас на данный момент ЗПР, задержка психоречевого развития, но э, обследования, которые были сделаны в мае, показывали, что ее внимание, она очень гиперактивна, ее внимание э, только три минуты она может удержать, она не слышит, она многого не понимает, ну, не слышит требований преподавателей, учителей, она не готова к школе, ей сейчас шесть лет. Но хочу сказать, что наша семья, многие наши знакомые, друзья, пастыри с семьей, Саша, я знаю, что Юля, они молились и молятся за нас. За это лето случилось просто, ну, я по-другому не называю, как это чудо. Она уже сидит 50 э, минут на занятии, с ней занимается, она пошла в сад речевой. Но я хочу сказать, что внимание она удерживала уже даже в садике с группой 15 минут. Она может общаться и объяснять, что она хочет. У нее проблема с тем, что она не может высказать то, что она хочет. Э, но сейчас, вот последний месяц, с ней стала заниматься, вот, вернее, неделю. Занимается дефектолог, и она говорит, девочка несложная, она пойдет. И через год она пойдет вместе со всеми в сад. Если в мае месяце стоял вопрос о инвалидности, то сейчас говорят, что девочка 50 минут выдерживает внимание. Она отвечает на вопросы, она все различает, она легко запоминает. И я понимаю, что это только Господь. Я хотела в конце сказать одну, а, одно место, которое мне всегда помогало. Это первое фессалоникийцам. Если вы знаете, в конце, в пятой главе написано «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». И 23 глава – это моя ну, самая любимая молитва. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, и верен призывающий нас, который сотворит сие». Уповайте на Господа, и Он сотворит все. Слава Богу, слава Богу, действительно. Вы знаете, я, когда была в школе миссионерства, мы уже заканчиваем, я попрошу группу прославления выйти, выйти вперед, вверх, куда они должны выйти. Когда я там рассказывала в основном, там, как евангелизировать, всякое такое, я им читала одну цитату Спержина, который сказал, что э, если даже человек какой-то попадет в ад – то пусть он попадет туда только после того, как мы ему достаточно четко и много объяснили, как любит его Бог, и достаточно много промолились за него. Понимаете, о чем я говорю? Точно так же и здесь. Если даже у наших деток будут болезни, если у нас будут болезни, то пусть даже среди этих болезней мы будем четко знать, что мы достаточно промолились, что мы достаточно уповали на Бога, и что мы сильно готовы славить Его а, в любых ситуациях, в любых абсолютно обстоятельствах. Потому что, как мы говорили, когда мы молимся, мы прежде всего проводим время с Богом, и потом уже принимаем те ответы, которые Бог дает. Те, которые дает, те и принимает. Но сначала мы убеждаемся, что мы достаточно времени проводим с Богом. И тогда даже не мы сами, не дьявол, который написано, он обвиняет клеветник да, на наших братьев и сестер постоянно. Он не сможет на нас взъесться, и мы на себя, и никто на нас. Мы только сможем славить Бога, потому что Бог дает, Бог забирает, и уповать на Бога. Для меня это огромный пример – Алены того, как она не разочаровалась, не остановилась, не озлобилась, а доверяет Богу и а, действительно продолжает любить Его. И, как я уже сказала, у многих из нас есть свидетельство, поэтому а, говорите друг с другом, ободряйте друг друга, молитесь друг за друга, ищите партнеров. Вы знаете, у нас есть там МП3 молитва, есть другие разные молитвы. Вот. И участвуйте в них. После прославления, когда будете выходить, там будет Марина, которая уже почти туда идет, и а, запишите. Там даже листики мы не по женской логике, мы даже распечатали по мобильным операторам. Чтобы если смс слать, то чтобы вам было дешевле, чтобы Киевстар слал на Киевстар, запишитесь в листе Киевстара, UMC в UMC, эм эм чтобы слала смс понимаете? Просто сами себя превзошли в организационных моментах. <laughs> Я просто горжусь, потому что мы тут все блондинки, поэтому, так сказать. Вот, слава Богу, слава Богу, давайте славить Господа и а, поклоняться Ему.